पोइ जंहिं महिल अव्हां जे ईज़ा खां ॾिनसि तंहिं महिल अव्हां खां भॻुसि पोइ मुंहिंजे पालण हार मूंखे सियाणप बख़्शी ऐं मूंखे पैगुम्बरनि मां कयाई